брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у калегі суаўтары не сядзелі на месцы вандравалі хто ў замежжы хто ў горадзе а хто ў кнігах такім чынам сённяшняя праграма сама сабою зляпілася з падарожных занатовак якія моцна нагадваюць рэцэнзіі і з рэцэнзій падобных да падарожных занатовак перацякання жанраў прыкмета канца стагоддзя калі культура рыхтуецца да свайго чарговага срэбнага веку і замешвае ўсё і ўся ў адным катле каб пасля адліць з гэтага актыўнага рэчыва свае новыя жанры формы і накірункі прыватныя рэчы у пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы. Сталы аўтар вострая брамы Сергей Харэўскі вандраваў у Польшчы. Мастацкі рэдактар нашай нівы знаёміўся з досведам культурніцкай прэсы ў суседняй краіне. Ягоныя высновы падаліся мне спрэчнымі і таму я змясціў іх у рубрыцы прыватныя рэчы. На пачатку траўня я пабываў у польскай правінцыі на люблінчыне над веслянскія разлогі мінятурнае мястэчка між горных лагчынаў казіміждольны три тысячи жыхароў три кропки продажу прэсы першае што мне кінулася ў вочы гэта мноства культурніцкіх выданняў прычым не ў закутках для нічога не разглядзець як у менску а менавіта перад самымі вачыма пакупнікоў наперадзе ўсяе астатняя паліграфічная навалы якая апошнія гады залівае польшчу на самым бачным месцы некалькі нумароў квартальніка крэсы крэсы тоўсты як два нашых полымя часопіс маладых літаратараў люблінчыны якія між тым імкнецца весці агульнапольскі дыялог Умоўна кажучы, гэта тая неўтральная тэрыторыя, дзе амаль усе, якія ёсць літаратары Польшчы, могуць стасавацца між сабою без публіцыстычных спрашчэнняў, без якіх, на жаль, мы не можам сабе сёння ўявіць беларускай культуры. Больш таго, у абсях тэмаў гэтага часопіса трапляе і найноўшае мастацтва і архітэктурная крытыка і тэалогія. Асобнай праграмай крэсаў, стала анталогія еўрапейскай літаратуры, пераклады якое абавязковыя ў кожным нумары. Хоць можна ў іх спаткаць і паэзію амерыканскіх індзейцаў. Сваю крысовасць гэты люблінскі квартальнік расцэньвае як абавязак знаёміць польская чытача з літаратурамі ўсходніх суседзяў, перадусім з украінскай. Размах немалы, як для правінцыйнага часопіса, але што цікава, са сваімі задачамі ён здолеў правіцца. Сёння крэсы можна набыць па ўсёй Польшчы, а рэдакцыйныя тэчкі шчыльна ўпакаванымі новымі матэрыяламі далёка наперад. У казіме жытольным, дарэчы, яны маюць восем падпісчыкаў на тры тысячы чалавек. Панятак правінцыйнасці э, культурнай прэсы ў Польшчы за апошнія 10 гадоў па сацыялізме амаль сцёртыя мяне да прыкладу моцна ўразіў часопіс фармат зрослава які прысвечаны розным галінам выяўленчага мастацтва і культуры як і належа часопісу пра мастацтва у ім выключнае месца займаюць ілюстрацыю кожным нумары іх блізу двухста пятидесят палова з іх каляровая уявіць сабе што нибудь падобнае сёння ў менску я не здолеў не гаворачы пра які віцебск ці горадню не менш цікавы часопіс як на маю думку дык абавязковы для тых хто цікавіцца авангардным мастацтвам магазин штукі выдаецца ў гданьску амбіцыі гэтага выдання сягаюць вельмі далёка яны спрабуюць ахапіць аналітыкай усё сусветнае мастацтва ад інсталяцыю да і відэо і віртуальных кінетычных твораў гданьскі магазин штукі друкуе тэксты паралельна па-польску і па-ангельску ці не дзякуючы гэтаму палова ягоных подписчикаў па-за польшчу шукаць аналогію ў беларусі не выпадае сёння ў польшчы выходзіць каля двух соцень выданняў прысвечаных усім аспектам культуры яны выдаюцца ў больш э, чым сорока гарадах і мястэчках прытым палова з іх мае агульнанацыянальную аўдыторыю гледзячы на паўдзясятка выданняў па архітэктуры я толькі ўздыхнуў прыгадаўшы што ў беларусі няма ўжо ніводнага Што яшчэ кінулася мне ў вочы, дык гэта тое, што амаль ніводнае не выходзіць за ўрадавыя грошы. Прытым нікому голову не прыйдзе наракаць на дзяржаву, хацелі свабоды атрымалі. Адкуль бяруць грошы палякі, якія выдаюць сёння культурную прэсу. Ад усюль, ад магістратаў, як люблінскія крэсы ці пазнанскі час, ад заможных эмігрантаў як культура, ад каталіцкага клеру, як веніч ці знак, ад безлічы замежных і айчынных спонсараў ад грамадскіх і палітычных арганізацыяў але найперш кожнае выданне зарабляе само па сабе убытковыя выданні не ўратуюць аніякія перманентныя датацыі вядома шкода калі памірае цікавае важнае выданне за браку сродкаў як напрыклад вядомыя экслібрыс і кракаўскі нагоз але прытым краявід польскай культурнай прэсы не бяднее адбываецца перацяканне інтэлекту ў выданні, дзе ёсць больш спрытныя дырэктары і менеджеры, якія дадуць дарэчы магчымасць інтэлектуалам жыць лепей. Польскія калегі адзінадушна сцвярджаюць, што фінансавы прарыў яны адчулі толькі пасля таго, як адмовіліся ад паслугаў дзяржаўныя пошты і самі пачалі афармляць сваіх подписчикаў. Манаполія дзяржавы была зламаная. Сёння культурнае выданне Польшы ўсё ж жывуць найперш за кошт таго дадатковага прадукту, які можна стварыць у рэдакцыі. Розныя віды паліграфічных паслугаў, рэклямы, фінансавай аперацыі і, вядома, выраб кнігаў. Часопіс культура, што выдаецца ў Парыжу выдаў на сёння ўжо больш як паўтысячы кнігаў. Десяткі сотні кнігаў выдалі і іншыя часопісы і газеты. Гэтак званы рынак уратаваў польскую культуру, зрабіў яе неабходным Сергей Харыўскі мяркуе, што ў суседняй Польшчы культурніцкая прэса развіваецца лепей, чым у нас. Менавіта гэтае параўнанне падалося мне спрэчным, бо якраз сёння можна гаварыць пра рэнесанс літаратурных перыёдыкаў у Беларусі, калі штогод з'яўляецца дзясятак новых часопісаў, а неспрыяльныя ўмовы толькі падкрэсліваюць значнасць кожнай з'явы. З аднаго боку гэты працэс не стабілізаваны як Польшчы, а з другога ён нашмат больш жывы і непрадказальны. І на гэты конт асабіста мне даводзілася чуць зайздросныя ацэнкі польскіх калегаў. Генезіс у высокай культуры адбываецца не так, як у іншых сферах. Наўрад ці сучасны ангелец пазайздросціць свайму сярэднявечнаму земляку А вось культурнік уздыхне па Англіі часоў Шэкспіра з тугою і зайстрасцю. Прыблізна гэтак тужыць сёння старэйшае пакаленне беларускіх літаратараў за часамі, якія можна назваць брэжнеўскімі, а можна і мележаўскімі і караткевіцкімі. Опус цытатум Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Андранік Антанян вярнуўся з вандроўкі па старонках новыя кнігі Уладзіміра Арлова, якая толькі што выйшла ў выдавецтве наша ніва кніга Божая кароўка з пятая авеню уключае апроч інша падарожныя занатоўкі. Такім чынам рэцэнзенту ўдалося, не выходзячы з хаты, пабываць у празе, у Амерыцы, у Англіі і шмат дзе яшчэ. Чым больш друкаванай прадукцыі выходзіць з-пад пера Владзіміра Арлова, тым мацней мяне вярэдзіць думка, што ў Владзімир Арлоў псеўданім калектыўны, пад якім хаваюцца розныя аўтары. Телеграмны эсеіст, дасціпны і назіральны аматар гісторыі штодзённасці малаамбітны а таму і мала цікавы паэт які да таго ж ні за якія каўрышкі не адрозняць ямба ад харэя запознены пачатковец які ўжо дзясятых гадоў піша псеўда рамантычныя апавяданні і аповесці сюжэты і дэталі якіх надуманы і толькі подпіс пад імі владимир орлоў ратуе ад сухіх рэдакцыйных адказаў са стандартнай фармулёўкай апошняй фразы пішыце пра сваё а таксама сціплы папулярызатар слаўнай мінуўшыны беларускага народу, які час ад часу піша гістарычную прозу, якой бракуе дынамікі. Аматар гісторыі, як і мае быць, больш любяць не таропкі шорхат аркушаў архіўных тэчак сам па сабе больш за падзеі якія пакінулі след на пажухлых аркушах паперы. І ўсе гэтыя арловы нават не здагадваюцца пра існаванне адзін аднога. Все вышесказанае мае пэўнае дачыненні да апошняй кніжкі Владзіміра Арлова Божая кароўка з пятая авеню. Яе складаюць эсэ, напісаныя пасля вандровак, дзіцячы ўспаміны, тэксты пра ўсведамленне вайны ды шараговы пралетарскі інтэрнат. Большасць нататкі турыста. Жанр для Владзіміра Арлова амаль што бяспройгрышны. Назіральны пісьменнік з добрым пачуццём гумору. Выкшталцоны стыліст можа і стварае атмасферу падарожжа. Толькі цікавасці інтарэс да такой прадукцыі беларускага чытача, які чыста па тэхнічна-бюрократычных прычынах абмежаваны у дэкляраванай свабодзе перамяшчэнняў сурагатнага паходжання. Владимир Орлов взял на себе ролю в окна в Европу, ходит по туристичных стежках, да пишет себе в радость про то, что трапляю на вочи человеку, и хай себе на тыдень стал заможным туристом. Для вачэй заможных турыстаў усе краіны свету рыхтуюць свой асаблівы крыху прыпраўлены фальклорам кіч. Владзімир Арлоў сумленна гэта ўсё натуе і разбаўляе назапашанымі за пражытыя гады разнастайнымі звесткамі па гісторыі той ці іншай краіны. У выніку суладжавыя турыстычныя зацемкі, якім самае месца на старонках неіснуючага беларускага турыстычнага часопіса. Турыст Владзімир Арлоў адпачывае, і адпаведна не мае ніякай граждане засмешваць сабе галаву непатрэбнымі звесткамі пра ўсё тых жа недарызаных амерыканскіх індзейцаў ці бясколернае жыццё нямецкага пралетара адпачывае з ім і чытач згутвае сліну і мармычы сабе пад нос беларусь в еўропу контрапунктаў да ўсіх магчымых вустрыцаў о пятой раніцы разам з беларусізацыямі брытаніі ідуць тэксты насычаныя жыццём рэальным тэксты пра беларусь прародны полацак Пра месца, дзе Владзімир Арлоў ведае кожную вулачку і кожнага жыхара. Збіральнік і адначасова носьбіты гарадскога фальклору, абесмяроць у яго і ягоных жыхароў сваіх эсэ. Яны жывуць праблемамі 20-30 гадовай даўніны. А на такой часавай адлегласці мала які сусед ці проста знаёмы не афарбоўваюцца ў куды больш прыемныя колеры. Ён любіць іх сіх ранейшымі і не хоча ні ў кім расчароўвацца, Успаміны гэтыя былі б куды больш ідалічнымі, калі б дароднага места не прыходзілася ездзіць у прапахлым паленай гумай салёней карусу у адной кампаніі з маладымі людзьмі, якія жвукцюць гарэлку жывяноўскі закусваюць цвярдючы вараны кілбасою ды ў голас спрабуюць вырашыць за што такое кавель замардаваў свайго брата авена андранік антанян відавочна крыху раздражнёны ролю заможнага турыста, якую прапанаваў чытачу Владзімир Арлоў у сваёй новай кнізе Божая кароўка з пятай авеню. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Зміцер Бартосік вандруе па Менску, разглядаючы ўласныя ўражанні пад павелічальным шклом. У кожнага горада мне так здаецца ёсць свая каронная пара свой матыў Я маю на увазе месяц, час сутак і нават стан неба, пра які горад найбольш дакладна альбо выйгрышна паўстае перад тымі, хто жадае калі не жыць і памерці тут, дык прынамсі пакінуць горад у сваёй памяці. У маёй асабістай калекцыі застануцца загульны студзеньскі вечар Масквы, прывідная шарая гадзіна вераснёўскай вільні, неутульная кастрычніцкая ноч петраграда ды п'янкі за хаты жнівеньскага сонца ў адэсе. І мне здаецца, я дакладна падгадаў свае з'яўленні ў дадзеных месцах і часе, каб ужо ніколі не вяртацца ў тыя гарады. А калі і вяртацца, дык усё ў тыя ж дакладныя часы, вызначаныя не мной, а ўсё тымі паэтамі сваіх кварталаў, каб і я адчуў сябе масквічом, піцерцам ці адысітам чые радкі і мелёды ўжо даўно намалявалі майму ўяўленню і маскву златаглавую звон калакалов і закутаны в дажді і холад фасад петровского дворца і фонарі што за перепю светяцца і вядома паветра напоенае ціхім густеючым мрокам ужо які месяц я жыву ў горадзе менску але назваць сябе меншуком мне не паварочваецца язык называться ж мінчанінам не паварочваецца нутро. Я не без хвалявання толькі зараз пачынаю ўваходзіць у горад, які нанова у які ўжо раз засяляецца мінчукамі персонажамі новай беларускай літаратуры глёбуса дынько северынца жывымі жыхарамі сваёй сталіцы не абавязкова героямі вулічных баталіяў але цалкам пазбаўленых якіх бы там не было прыкметаў савецкасці их присутность не только на сторонках новой литературы, але у реальном житті все больше зауважная. Про что и на якой мове яны б не говорили, я ведаю, что слово «Минск» у ихных размовах не промельгне. И справа тут не выборы на корысть модной литеры, а у выборы своего места и ладу життя. Не живется им у Минску, и я разумею, чему. Город Минск все более становится придуманным и несоправдным вялізным але не надта цікавым музеем побыту савецкага чалавека ў перыяд піку ягонага развіцця з жывымі але ад гэтага не больш цікавымі экспанатамі сваімі жыхарамі мінчанамі ды іхнімі дастапрымечательнасцямі усяго ад чаго цягне апрануць белую кашулю ды мармычучы сябе пад нос все стало вокруг голубым і зялёным ці цвіці мой мінск под небам журавліным адзіным што мне прыгадваецца пра мінск флянировать ад доміка першага з'езду да помніка марату казею але падман будзе цягнуцца недоўга па тых маршрутах любімыя героі не хадзілі і наўрад ці пройдуць А ў доме хто я сам недавно зайшоў і мне там спадабалася. Утульны менскі дамок, дзе сабраліся мілыя жыдоўскія людзі пагаманіць пра палітыку, і якія ўявіць не маглі, якія краявіды паўстануць за вокнамі праз колькі гадоў пасля іхных пасядзелак за гарбатаю. Ды ўсё роўна ў горадзе, які на ўсіх мапах пазначаны як мінск, нават для монумента победы гэтага сімбаля сталіцы бСр паветра ўсё роўна застаецца менскім насычаная волею і жаданнем жыць ствараючы калі-небудзь гэтае паветра набудзе моц шквальнага ветру і знясе бетон вуліцы што сёння мае нахабства звацца немігаю адновіць верхні горад і замчышы і на колішніх мінскіх вуліцах паставіць іншыя помнікі ці будзе каму тады ліць слёзы па зніклым мінску не ўяўляю Сёння ў горадзе Менску выходзяць ажно ну дзве газеты: наша ніва і навінкі. Пішуцца наіўныя вершы і высокаклясныя эсэ, спяваюцца матерныя прыпеўкі і рокавыя баляды, а галоўнае будуюцца самыя фантастычныя пляны на будучыню. У мінску адбываецца ўсё астатняе прэм'еры матчы гастролі селектарныя нарады ды макдональдсы і я без лішніх развагаў готовы ахвяраваць гэтым усім астатнім дзеля таго каб пакінуць сябе шанец калі небудзь далучыцца да кагорты меншукоў у менску сёння цікавей і цяплей не кажучы ўжо пра заўтра таму мне няма патрэбы мяняць час і месца свайго быцця у пошуках чыста менскага матыву гэта быў барт смітер бартосік які працягвае складаць сваю менскую песню Задача, як выглядае, няпростая. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец я спрабую сфокусаваць свае ўражанні ў якую-небудзь одну формулу выходзіць так Амерыка краіна дзе добра наладжанае жыццё але не наша Зразумела, я ўвесь час разважаў над тым, чаму тут засталіся многія не апошнія людзі Беларусі, сярод якіх шмат і маіх знаёмцаў. Трох тыдняў бадзяння ў далёкай краіне мусіла хапіць дзеля адказу на гэтае пытанне. Тут вельмі мала бытавой нянавісці, адсутнасць якой я заўважыў яшчэ ў Лондоне. Ніхто нікога не шчэміць проста так, дзеля самазадавальнення і гэта галоўны плюс. Па-другое, даходы тут на ўзроўні чалавечых жаданняў. Кожны звычайны жыхар набывае дом, машыну і што там яшчэ трэба для таго, каб дастойна сустрэць старасць. Па-трэцяе, тут давяраюць. Але калі скадзеш, абавязкова пасадзяць і ганьба будзе на ўсё наступнае жыццё. Это значыць законы працуюць і адпавядаюць трох гэтых пунктаў ужо дастаткова каб наш зямляк пераканаўся што нічога такога пры ягоным жыцці ў беларусі не будзе і падаў заяву на эміграцыю летась семьсот пятьдесят нашых землякоў выйгралі грын карту нельга нават уявіць колькі іх прайграла у сто разоў болей ці у тысячу фактар радзімы пакрываецца словам чарнобыль шмат хто кажа пра адукацыю для дзяцей И это правда. Самый задохлый университет там даст фору нашим академиям, бо даст реальную адукацию. Что еще? Свобода. Абсолютно незразумелое у Беларуси слово. По вертанию в Менск мне сходу довелось прочитать в газете тезу про то, что журналист – самая державная профессия. Гучить там же целком наоборот там за такія тэзы можна загрымяць у каталажку, бо яны наўпрост супярэчаць канстытуцыі. Ніводнага дзяржаўнага журналіста або сродка масавай інфармацыі ў ЗША няма і ніколі не было. Праўда, там крытэрый інфармацыі, а не прапаганды. Ну вось бадай і ўсё. Усё астатняе 50 на 50. Зямля ў нас прыгажэйшая што я заўважыў ужо з самалёта глядзеў на нашыя ўзлескі і згадваў патамак або місісіпі у якіх не здолеў нават абмыць твар такая брудная там вода беларуская прырода ў сша магла б стаць адной з прыкметнасцяў і людзі нашы мне падалося ў масе сваёй прыгажэйшае дык чаму ж усё ж імкнуцца туды нашыя землякі Можа таму, што не меў рацыю Багушевіч, Бог дзеліць якраз роўна і меў рацыю Караткевіч. Таму найлепшая зямля і найлепшы народ, таму найгоршае ў свеце начальства і наадварот. У наша народу было дастаткова часу, каб пераканацца, што гэткі балянс ёсць вялікая раўнавага існавання яку нельга парушаць, бо інакш зноў вайна ці зноў рэвалюцыя. І таму яны галасуюць за лукашэнку, а выбіраюць клінтана, пішучы заявы на конкурс зялёных картак. Вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Зміцер Бартосік, Сергей Харэўскі і Андранік Антанян. Прадюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Тубавец. Thank you.